Antroji kronikų knyga, 14 skyrius. Abija užmigo prie savo tėvų ir jį palaidojo Dovido mieste. Jo sunus Asa karaliavo vietoj jo. Jo dienomis krašte buvo ramu dešimt metų. Asa darė tai, kas gera ir teisinga viešpaties jo dievo akise. Jis pašalino svetimų dievų aukurus aukštumose, sudaužė atvaizdus, iškirto giraitės ir įsakė judo žmonėms ieškoti viešpaties, jų tėvų dievo ir vykdyti jo įstatymus bei įsakymus. Jis pašalino visuose judo miestuose aukštumas ir atvaizdus, ir jam valdant buvo ramu. Jis statė sutvirtintus miestus jude, nes kraštas ilsėjosi ir su niekuo nekariavo tais metais, kadangi viešpats suteikė jam poilsį. Asa kalbėjo judui, pastatykime šiuos miestus, aptverkime juos sienomis su bokštais, vartais ir sklaščiais, nes kraštas priklauso mums kadangi mes ieškojome viešpaties, mūsų Dievo, jis suteikė mums ramybę iš visų pusių. Jie statė ir jiems sekėsi. Asos kariuomenėje buvo 300 tūkstančių judo vyrų, ginkluotų skydais ir jėtimis, ir 280 tūkstančių Benjamino vyrų ginkluotų skydais ir lankais. Jie visi buvo narsus kariai. Prieš juos išėjo Etijopas Zerachas su tūkstančių tūkstančių kareivių, trimis šimtais kovos vežimų ir pasiekė Marešą. Asa išėjo prieš jį ir išsirikiavo kautynėms Cefatos slėnyje prie Marešos. Asa šaukėsi viešpaties savo dievo Viešpatie, tu gali padėti ir galingam, ir bejėgiui. Padėk mums, viešpatie, mūsų Dieve, nes mes tavimi pasitikime ir tavo vardu einame prieš šitą daugybę. Viešpatie, tu esi mūsų Dievas, te nenugali tave žmogus. Viešpats sumušė Etiopus priešais Asą ir Judą, ir Etiopai bėgo. Asa su žmonėmis juos vyjosi iki Geraro. Etijopai buvo nugalėti ir nebetsigavo. Jie buvo sumušti viešpaties ir jo kariuomenės. Asos kariai paėmė labai daug grobio. Jie užėmė visus miestus Geraro apylinkėse, nes juos buvo apėmusi viešpatės baimė. Iš visų miestų jie išsigabeno daug grobio. Be to, jie sugriovė gyvulių pastogės ir išsivarę daugybę avių bei kupranugarių sugrįžo į Jeruzalę.